برنامه آرونیای واری دست که ایوار باش baş باش گهدارین دلال ایوار او باش به خوش به گش به از پیشکشوان نسرین کارایلان در هنر می تکنیکی براک özdemir bi bernama ronahiya êvarê bi bernama kêfxweşiyê qederê saet û nîvekê em ê gel we bin hûn jî deng bidin radyoya xwe û me guhdar bikin armanca vê bername em bi rastî kilemên gelekî xweşbînin ser radyoyê û we kêfxweş bikin wêga vê em kilemek xweşbînin ser radyoyê hinekî coş bibin kî te ser radyoya me ahmet Mehmet Gökmen Dibece Keçi.